وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Na waliokufuru walisema, msisikilize Qur'ani hii na timueni zogo, huenda mkashinda. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakiyafanya dhalika jazaa أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu. Moto. Humo watakuwa na maskani ya kudumu, ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu waqala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana min aljinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Na waliokufuru watasema, Mola wetu mlezi, tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ili tuwaweke chini ya miguu yetu, wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa.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 nuzulam min ghafurir rahim. Ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Allahu akbar Allahu akbar Makafiri wakaambizana wenyewe kwa wenyewe, msisikilize hii Qurani na inaposomwa nyireteni porojo lisiyokuwa na maana ili pasiwepo mtu wa kuisikia wala kunafirika kwayo. hasa kwa hivyo mkamshinda Muhammad. Tunaapa bila shaka tutawaonjesha waliokufuru adhabu kali kwa vitendo vyao na hasa kwa hivi kuipiga vita Kurani. Na bila shaka tutawalipa malipo maovu kabisa kwa vitendo vyao. Hizo adhabu zilizotajwa ni malipo wanayostahiki maadui wa Mwenyezi Mungu, moto walioandaliwa katika makazi ya kuishi milele, kuwa ni malipo kwa kule kuzikataa mfululizo ishara za Mwenyezi Mungu na hoja zake. Na makafiri watasema nao wa motoni, Mola wetu mlezi Tuonyeshe hayo makundi ya majini na watu waliotupoteza ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, wawe katika watu wa chini kabisa. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kwa kukubali upweke wake, kisha wakasimama sawasawa juu ya sheria zake. Malaika watawateremkia mara kwa mara wakiwaambia, msihofu kukuteremkieni shari wala msihuzunike kwa mtakosa heri na furahini kuwa mtapata pepo mlioahidiwa kwa ndimi za manabii na mitume. Na malaika watawaambia sisi ni wasaidizi wenu katika maisha duniani kwa kukuungeni mkono na akhera kwa kuombeni shafa na kukutukuzeni na huko akhera mtapata kila cha radha na kizuri kinachopendwa nafsi zenu na mtapata kila mnachokitamani kuwa ni takrima na mamkio yanayotoka kwa Mola mlezi mkunjufu kwa maghfira na rehma